Свою журналістську кар'єру я починала у відділі траурної хроніки однієї протестантської газети. І тепер, дивлячись на людину, я мимоволі уявляю її в труні. І на вас уранці я дивилась так само, містер матрос. Не тіхтесь надіями. Я всіх вас уже бачу в труні. Але тут і труни не буде. Хіба що загорнемося в спільний брезент антарктична редакція братньої могили, на якій не буде ні христа, ні напису, мовляв, тут упокоїлося півтора десятка нікчем, що грали в лицарів. Мовчите? Ходімте подивимося, тихо сказав Тур. І всі пішли глянути на компас. Кет із Філом залишились удвох. Про них тепер намагались не думати. Її слова вразили чоловіків. Мусимо перевірити, порушив тишу Булат. Як? Сходити на той кінець айсберга. Усі голови обернулися в той бік. Протилежного краю айсберга не було видно, як і раніше, обрій та й годі. Тур сказав добрих п'ять миль до того краю, треба вдвох. Ніхто не знає, яка погода буде за кілька годин. Жеребкування, вихопився француз. Але є небезпека. Ми всі знесилені і можемо не дійти. Пропоную видати щасливцям по дві порції пемікану. Пропозиція викликала пожвавлення серед голодних людей. Цього належало остерігатись, бо не кожен міг тепер витримати десять миль. А може, знімемося і підемо гуртом? Булат глянув у вічі полярникам. Колись ці люди долали по тридцять миль у день. Але тепер ентузіазм вихолов. Тоді перед ними була мета, подумав Булат, і запропонував інше. Добровольці є? Наперед виступив турбалом. Але без матеріального заохочення, сказав Булат. Звичайно. Підемо вдвох. Жак Антуан розчаровано скривився. Подвійна порція пемікану сьогодні снилась йому цілу ніч. Та коли матрос із туром стали на лижі, він уже встиг здолати в собі розчарування і сказав І я з вами. Свій обід вони взяли сухим пайком, три нужденні кубики мерзлого пемікану. Однак вирішили з'їсти його не тепер, а по дорозі додому. Жак Антуан взяв лижі місіс Кет, яка після тієї сцени залізла в мішок з головою. Йшли легкома. Через плече Втура висіла тільки линва. Якби знявся вітер чи впала імла, вони позв'язувалися блинвою. Та над айсбергом тріщав мороз. Червоне сонце врешті відклеїлось від обрію і покотило чистим безхмарним небом, вістуючи штиль. Ноги огидно підгинались, але Булат волів не думати про це. Попереду йшов норвежець, замашним порухом викидаючи єдину палицю вперед. У другій руці в нього був компас. Жак Антуан, клигаючи останнім, пожартував. Норвезькі жінки народжують оцих рудобородих між двома турбазами. Вийшов невеличкий каламбур, що дозволив Булатові на мить забути про свої зм'яклі ноги. Норвежець і справді йшов, мов гонщик на трасі, високий, розмаханий і пружний. Голодний пайок іще не висотав його силу. Попереду лежали сніги й сніги, жодного натяку на край айсберга, хоча вже здолали милі півтори чи дві. А може, ми не туди йдемо? проминуло в Булата. Та за півгодини вони побачили вузеньку смужку синьої води, яка свідчила, що там обрив. А ще через 15 хвилин Тур спинився. Та сама думка вразила і його. До краю айсберга було ще далеко, кілька миль. Та сумніви розвіялись. До самого обрію тяглася вода. Тільки хто знайде ліворуч ледь видніла вузенька прозора смужка. Невже він аж там, сказав Турбалон. Він думав про материковий бар'єр, що виявився не на півдні.